ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi kaunata littafi na wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a ne ta rubuta a shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda hankali Hafiz ya dago daga cikin kujerarsa yana murmushi yace me nake shirin ji haka mutumi na Atiku yace to ni ma dai haka na tsinci kaina cikin sanka Hafiz ya kwashe da dariya yana faɗin surprise Atiku ya harare shi yana Mene menene to abin dariya na zo neman shawararka kai kuma kana sa na gaba kana mini dariya Hafiz bai gina dariyar ba yace to ai abun ne da abin mamaki ganin yadda haka kawai ka tsangwame ta yau kuma sai in ji ka da wata magana sabanin ta da kaga dole abun ya bani mamaki Atiku yace to koma dai menene ni dai ina ga halin da nake ciki to kai kuma sai ka san yadda zaka yi da ni Atiku ya sake gyara zamansa sosai sannan yace da Atiku a gaskiya ba karamin daɗi na jibo da wannan magana saboda ni ma a koda yaushe na ganta ko na tuno ta ina tunanin bai kamata a ce wannan tsatsiyar yarinyar ta bar gidan nan ba haka kai muna ji muna gani wani can a waje ya aure ta mu a cikin mu wani ya kamata a gidan nan ya aure ta tunda ba haramun bane ko ba karamin rufe asirin dan uwan mu zamu yi ba a gaskiya na ji daɗin sosai da hakan ta faru a titi ya saki ajiyar zuciya shi ma yana murmushi sannan ya ce to ya za a yi a sanar da ita don wallahi ni dai ba zan iya tunkara ta da wannan maganar ba Hafiz yana dariya ce ka ji ka fa to waye ne zai maka wannan aikin ai kai da kanka ya dace ka faɗa mata a ce ba da wasa ba Allah ba zan iya ba abin da nauyi kaga manta matar brother ta ce fa Hafiz ya eh akwai nauyi to amma in haka ne ni ina ganin kamata kafin a tuntube ta mu nemi shawarar ma Saratu mana a ciku yace yawwa ina ganin hakan za a yi Allah dai ya sa ta amince karta ki Hafiz yace ai ba kallon ma Saratu ba ai ko su hajiyar mu ba karamin jin daɗin wannan abu za su ba saboda kowa a gidan nan yana kaunar yarinyar nan ba su so ta bar gidan Atiku yace har mamaki nake yanda kowa ke santa a gidan nan Hafiz yace ka san matar dan lele ne so dole kowa ya sota, ta halinsu kuma ya zo ɗaya a cikin ya da kai sani ce haka ne yanzu yadda zamu samu mamin da batun maganar a cikin ce ai da zafi zafi ake bugu ƙarfi don haka muna tashi da aiki zo mu je mu same ta a cikin ya miƙa hannu suka tafa yana fadi da kyau mutumi na haka nake son ka to sai mun haɗu a gidan dan ni yanzu zan koma ta ne don an ce mun wata motar mu ta samu matsala tana can a tsakiya waje zan je in ga menene Hafiz ya ce to shi kenan sai ka dawo ni ma nan zan nemi mu'azzam in akwai aikin da zai yi min yau din nan Atikun ya fita cikin kwarin gwiwa tare da jin tamkar Maryam din ta amince za ta aure shi suna zaune a falon Mami Saratu shi da Hafiz sai mai gidan Mami Saratu da ke tsaye a kansu suna kamin takawa saboda shi mutumi ne mai matukar barkwanci a nan ya fita ya bar su su kuma suka dagargaje suna cin naman kan rago da sinasa da mamin ta kamusu. ga kunun aya mai sanyi sai santi suke zubawa tana ta fama yi musu dada har sai da suka koshi tukunnan suka wanke hannunsu masu aiki suka kwashe kwanuka to anan Hafiz yake cewa mani wajen ki muka zo da wata magana mai muhimmanci da muke neman shawara mamin ta kalle su ta gyara zaman ta sanin ta ce to ina sauraron ku Allah ya je da ni alheri Hafiz yana murmushi yake alheri ne kuwa mani ya ci gaba da faɗin wato dama Atiku ne ya same ni yake faɗa min wata magana ina fatan kuma zaki fahimce mu akan magana mami tace go ahead ina sauraron ka yace dama Atiku ne yake shaida min yana son ya nemi shawarar mu akan yana son ya auri Maryam matar ya Abbas saboda yana ganin haka din shine rufin asirin mu da nata da na kuma ɗan uwan mu yarinyar nan tana da hankali da mutunci bai kamata a ce mun yi sake ta bar zuri'an ba wani can ya aure ta saboda haka shi yasa muka ga ya dace mu zo mu nemi shawarar ki mu ji abin da zaki ce mami sara ta fuska ta cike da murna take fada Alhamdulillahi Allah na gode maka wallahi tun lokacin da Abbas ya rasu kore shi cikin tunani yake da tashin hankali akan Maryam raina yana kaunar yarinya nan fiye da tunanin ku ba dan komai ba sai don halayyata ta kore ga sananin tausaya mata da nake yi na maraici da ya rutsa ta ta ko ina babu uwa babu uba babu kaka ya ta rike ta ta babu babu mijinta kaga a bar tausayawa ce dan duk wanda ya shiga cikin irin wannan yanayi a halin shekarun Maryam gaskiya yana cikin gararin rayuwa ko da yaushe in na tuna wata rana yarinyar nan za ta iya yin aure ta fita bar mu gaba ɗaya kan ji komai ya jagule mu in shiga tunani kala kala na sha ayyana Hafiz ko Suleiman wani a cikin ku ko zai dai aure ta ban taɓa kawowa ma a ba ganin ba wani shiri suke yi sosai ba musamman Suleiman don ganin ta fi sakewa da shi akan kowa a gidan nan to amma ba zan iya tilasta masa ba saboda ban san ra'ayinsa ba wataƙila ba zai amince ba ganin ko aron fari bai taɓa yi ba wataƙila ba zai so ya fara da bazawara ba gashi kuma matar ɗan uwansa shi yasa ma ko na kawo shi a raina sai in kauda hakan Hafiz ne dama daman don na san shi yana da sauƙin ra'ayi amma wallahi ban taɓa kawo a ciko a raina ba kuma da haka ta faru yanzu kuma nake matukar farin ciki na ji daɗin hakan wallahi kun ga wannan ya nuna lallai a kowane irin yanayi ko zama masu rike gidan nan a kowane hali don haka wannan abu ne mai sauki ka je ka same ta ku da kanku muna goyon bayan ka sosai in kuka daidaita mu kuma sai mu shiga cikin al'amarin a ku cikin jin daɗi da fara'a yake faɗin to mami matsala yi wallahi ba zan iya zuwa gaban ki da wannan maganar ba Na mai ta harare shi to waye zai je nema maka auren ya kalle su ga kuke da hadis duk suka kwashi da dariya sai dai shirme kake wallahi haka za a yi neman auren yace eh ni dai amin jagora in yaso sai na dora daga inda aka ajiye ni Hafiz yace lalle kai gatan naka yayi maka yawa Mami ta wuce ce to shi kenan tun da gobe asabar insha Allah sai ku zo da safe mu shiga gurin nata babu damuwa Atiku ya ce yawa babbar yaya ga ina da ke in dai kina nan ba za ki bar mu mu sha wahalar komai ba. Lele dariya kawai take yi masa. A nan ce to mutumi na ka san fa halin yin biyar taka dole kai taka tsantsan tare da shan dan mara sosai. Don ka san mudin ta fito fa za a taba dan ta rikici. Mami ta ce kwarai da gaske don haka ka bi komai a hankali Allah zai wuce mana gaba. A nan suka yi mata sallama suka tafi. washe gari ranar lahadi da safe wajen misalin karfe goma sha ɗaya mami saratu da hafiz da atiku suka shiga sashin maryam a lokacin maryam tana cikin ɗakin da ta yi wanka ta shirya don tana son zuwa gidan halima yau ɗin yolo kuma tana falo tana kallo suna shigowa da wata ya musu sannu da zuwa bayan sun zazzauna ne suka gaisa ta shiga cikin ɗakin don ta kira musu maryam din. bayan ta fito ne ta ce musu tana zuwa ita kuma ta fi kofar kicin ta bayan ta can cikin gida Maryam ta fito daga cikin ɗakin cikin fara'a don ganin mami Saratu har da Asis tana sanye da riga da zani na shudiyar atamfa super ingila ta yi kyau sosai ta yafa kuma shudin gila wanda bai ci sosai ba tana wani ƙamshi mai sanyi gaba ɗaya ta burge su shi kansa Atiku ta sa hankalin gaba ɗaya yana kan Maryam har ta zauna a ƙasa akan kasar a gaban mami Saratu mamin ta yi saurin cewa ta so ta so don Allah ki zauna a kan kujera Maryam din tace babu komai nan ma ya isa daga nan ta gaida su a ciku da ƙyar ya amsa gaisuwan don gaba ɗaya komai nashi ya canza mamin tace unguwa zaki je ne Maryam kanta a ƙasa tace eh wallahi ina son zuwa gidan Halima ne can Ta tace to gashi kuma wajen ki muka zo gaban ta ya dan faɗi kaɗan ta ɗago tana kallon mamin san tace la ai babu komai ba wani sauri nake yi ba mamin ta gyara zamanta ta ɗan dafa kafadar Maryam ɗin kaɗan tana faɗin dama Maryam mun zo neman wata alfarma ne a wajenki muna fatan kuma kamar yadda kika saba share mana hawaye a baya muna fatan a wannan karan ma ki dube da irin rahama Maryam gaba ɗaya kanta ya daure ta rasa me mamin take nufi ta dago tana kallon ta cikin rashin fahimta mamin ta saki murmushi sanan a karo na biyu ta ce Maryam na sake rako kan na neman aurenki da fatan zaki karɓi wannan tayi namu da hannu biyu. Saboda irin wannan ƙaunar da muke miki ba mu so a kai kin subuce mana ba a gidan nan. Ga Atiku nan a karo na biyu shi ma ya zo da tafi kokan barin ko me kika ce. Gaban Maryam wani irin da ka yake. Wani irin abu ta ci gaba ɗaya ya rufe ta. Gaba ɗaya jikinta ya ɗauki rawa ta fi minti goma kanta a ƙasa. sai da man ta sake faɗa tana faɗi yaya dai maryam a hankali ta dago ta ya kada yayi ja har kamar kwalla ta neman zubowa mami ce subhanallahi ram ko dai magana da nayi miki ne ta saki wannan hali a hankali maryam in ta saki ajiyar zuciya tare da saukar da kanta kasa ta girgiza kanta kawai sana a hankali take faɗin mami ki hakuri ko a waje ban tsammanin zan iya aure shekaru kusa ba balantana a cikin gidan nan in auri jinin Abbas dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya tana girgiza kai ce ku yi hakuri ba zan iya ba Abbas ya wuce duk yanda kuke tunani a wajena ba zan iya ba tana faɗar haka hawaye yana zubo mata fuskanta gaba ɗaya hankalin sai ta shiga nan halin da ta shiga ciki shi kan Atiku jikinsa ya gama saki komai nasu ya tsaya cik mami ta girgiza kai ta tace karki ce haka Maryam ita rayuwar nan da kike ganin ta duk yanda ka dauke ta haka za ta zo maka yanzu a shekarun ki Maryam idan kika ce ba za ki yi aure ba ina ga aikin cutar da kanki to Abbas ba zai zo miki rayuwa haka ba ke mutum ce kamar kowa zaki so ki yi rayuwa kamar kowa dan mijinki ya mutu ba za ki ce kenan ba za yi aure da wuri ba mai sauraro a yau ma anan zamu dasa aya a shiri na gaba zamu daura daga in zai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye fi kaunata littafi na uku wanda Hajiya kai Ahmad mai daren jama'are ta wallafa a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne a daidai inda mami ta ce kar ki ce haka Maryam ita rayuwar nan da kike ganin ta duk yanda ka ɗauke ta haka za ta zo maka yanzu a shekarunki Maryam idan kika ce ba za ki aure ba ina ga aikin cutar da kanki to Abbas ba zai so miki rayuwa haka ba ke mutum ce kamar kowa zai so ki yi rayuwa kamar kowa don mijinki ya mutu ba za ki ce shi kenan ba za ki yi aure da wuri ba ba za ki yi auren dan uwansa ba musulunci bai hana kuma ba laifi kika yi ba wannan abu da za a yi marufin asiri ne a wajenmu da ke da Abbas ko shi ba zai so ba aikin subuce mana wannan abu da za a yi marufin asiri ne a wajenmu da ke da Abbas ko shi ba zai so a ce kin subuce mana ba gashi Allah ya fara ba mu zuri'a da ke dole bu so kasancewa da ke ki haƙuri Maryam Allah kaɗai ya san me ya ɓoye a cikin wannan al'amari ki hakuri mu rufa wa junan mu asiri na san a ciku zai kula da ke fiye da zatanki ita ma mamin idonta ne ya ciko da ƙwalla kamar zai zubo saboda tunawa Abbas da ta don ta san me Maryam ke ji a cikin zuciyarta. Wannan ba ƙaramin abu bane Maryam cikin shekshekiyar kuka take faɗin. Ki yi haƙuri ba wai ina ja da ke bane ko ina so in yi miki taurin kai ba haka bane ba ba zan iya auren jinin ya Abbas ba kuma koda a ce Allah ya kaddara zan iya auren wani a cikin zuri'an gidan nan to Suleiman ne saboda shine a koda yaushe idan na ganshi nake ganin kamar ya Abbas komai shi yana yi min duk da haka ba zan iya auren sa ba ki hakuri don Allah ki hakuri kuka ta ci gaba da yi a daidai nan ta ji Hafiz na faɗin ka shigo mana Suleiman kake tsaye a bakin kofa gaba ɗaya jiya suka yi a bakin kofar shigowa Suleiman ne ya tsaye fuska shi cikin wani irin yanayi Maryam ta yi saurin sukkuyar da kanta ƙasa ɗaya falon ya yi kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa zuwa can ma ne ta ce shikenan babu damuwa ki zauna ki tunani zuwa wani lokaci kin san komai yana buƙatar tunani tare da shawara idan akwai wanda zaki nema shawarar sa ma ki nema ita dai Maryam bata ce komai ba mamin ta sake cewa don Allah ki goge hawayenki ba na son in ganki cikin wannan hali zan sake tuba ki daga baya ki je ki gyara fuskar ki zo ga Suleiman nan sai ya mika ki gidan Halima mu bari mu je cikin gida a hankali Maryam din ta tashi ta shiga cikin ɗakin ta su kuma ita da Hafiz da Atiku suka wuce zuwa cikin gidan suka bar Suleiman a zaune a falon Suna cikin mota Suleiman na jan motar yayin da Maryam ke gefen shi gaba ɗaya tun da suka fito daga gidan babu wanda ya da ɗan uwansa ƙala, Kowanne yana saka abin da yake cikin zuciyarsa. A hankali Suleiman ya jiyo da kallon shi inda Maryam take ya lura gaba ɗaya hankalin ya yi nisa a wani waje daban da ɗan ƙarfi ya yi magana yana cewa. Tunanin da kike yi? Ta yi saurin juyawa da kallonta a ƙasa suka kalli juna na wasu 'yan daƙiƙa sannan ta sunkuyar da kanta shi kuma ya mai da hankalinsa akan tukin da yake tace babu komai kawai ina tunanin rayuwa ne Suleiman ya ce ina ganin akan batunki da ya ce ko ai baya buƙatar tunani idan har kina yi to kina yi idan kuma ba kya yi babu wanda zai tilasta ki ta gyada kanta saman ta ce haka ne gaskiya ne wannan maganar ba ta buƙatar dogon nazari a gare ni shi yasa ma a take na faɗa wa mami ba zan iya auren a teku ba ko da a ce komai ma ba zan iya auren sa ba saboda abubuwan da suka dinga faruwa a baya sannan ni ina gudun fitina da tashin hankali duk inda take don haka ba zan iya fitinar da matar shi ba sai in short ma i am sorry to say a teku bai yi mun ba saboda dalilai masu yawa Suleiman ya yi murmushi yana kallon ta ta gefen shi sannan ya ce hmm, to amma ɗazu na jikin yi wata magana kin ce in har ya zama dole ki auri wani a cikin gidan nan to Suleiman ne don haka me zai hana ki aure shi yana kallon ta gefen shi yana dariya ji ce gaba ɗaya magana ta yi mata wani irin bambara kwai ta jiyo da kallon ta inda yake suka haɗa ido ta saurin kau da kanta sannan ta ce ai ka ji me nake dama in har zan iya nake yace to me zai hana ki iya kin dai san ba haramun bane ko tace to amma ai ina ganin ana barin halas ko dan kunya ya girgiza kai yace wannan ba addini bane bar wannan ma magana sai yar dariya kaɗan sannan ta tace Suleiman kenan don Allah ina ganin girman ka da darajar ka don Allah kar ka sa kanka a cikin abin da zai zo ya shiga tsakanin mu tunda na ce maka ba zai ba to ka bar shi a hakan period a daidai na suka iso kofar gidan tsaye da motar bai kashe ta ba tana ci gaba da dari ko ina motar a rufe ne sanyin AC da ke fita daga cikin motar ya juyo gaba ɗaya da kallon shi kanta hannunsa ɗaya yana dace da steering motan, ɗayan kuma yana dace da kujerar rufe zaune ya ƙura mata ido haske da ta ji gaba ɗaya tana neman rikicewa sannan ta ji yana faɗin luke maryam wannan abin da kike ta faɗa bai shafi musulunci ba babu kuma zancen cin amana Allah shi ya san daidai al'amarin nan ke mata dan na ne ya rasu ya barki addini na halatta min in iya neman aurenki wallahi wallahi na riga ya ce ku fara sanki shi da ya riga ni furtawa ne kuma furtawarsa ba shi zai sa in janye ba kowa ya gwada sa'arsa babu ruwa ruwana wake bazawara ce ko me a ah, ni dai all what i know is i love you don haka ki kwantar da hankalin ki don Allah mu fuskanci juna Maryam kan gaba ɗaya ta yi matakar zaune mamaki da tsoro gaba ɗaya ya gama cika bude baki kawai kai tana kallon shi ya lumshe idan shi yana faɗin me ya ga ga wani min ido kamar kin ga wani abin mamaki a ranta kuwa a tunani take wai Suleiman ne ke cewa yana son ta Suleiman inda ta dauke shi tamkar yayanta uwa ɗe uba ɗaya tun Abbas na da rai ta taba daukar Suleiman a matsayin kanin miji ba sai dai 'yan uwanta ganin duk gidansu babu wanda ya damu da al'amarin ta irin shi bayan rasuwarsa kuma hakan nan ta sake ninka darajar shi a zuciyarta tamkar ɗan uwanta na jini amma juwayo abin da suke fitowa daga bakinsa magana a ciki ta kwata-kwata bata dame ta ba amma kalaman su yamma a yau sun taba mata zuciya sosai ita ma kallon shi tayi sosai sannan ta ce Suleiman kai hakuri kamar yadda nake a baya inda har a ce zan iya auren wani a gidanku to lalle kai din ne to amma bana ra'ayin haka don Allah kai hakuri bana kuma son maganar ta sake shiga tsakaninmu in dai har kana son mu ci gaba da mu'amala da juna baka san yanda matsayinka yake a waje na ba don haka don Allah bana son abin da zai zai shiga tsakanin mu ka buɗe min kofa zan fita Suleiman ya jima bai ce komai ba sannan ya kalle ta ba zan matsa ba amma zan baki lokaci ki tunani ƙarfe na zan dan dauke ki ta kauda fuskanta kan gefe sannan ta ce kar ka damu zan dawo ma da kaina ko mijin Halima ya dawo daga wajen aiki zai dawo da ni ne girgiza kai ban yarda ba ki faɗa min time kai in na zo in buɗe miki ba ta son ya dame ka ko ya bata mata lokaci sai ta take ya dawo karfe takwas na dare ya ɗaga mata murfin motarsa bata sake sauraron sa ba ta fice daga cikin motar ta shige cikin gidan Halima sai da ya ga ta kulle sannan ya dawo da hankalin shi cikin motar da gaske Maryam na neman jagula masa lissafi duk shirin da ya jima yana yi kenan zai rushe a iska batun Atiku bai dame shi ba dan ya san zai matukar wahala Maryam ta yadda ta aure shi bai taba tsammanin zai fuskanci matsala da Maryam ba idan yake zai aure ta sai gashi tun kafin a je ko ina ta fara caza masa kai to amma babu damuwa insha Allah zai kan yadda zai ga ya shawo kanta ta amince haka nan ya bar kofar gidan Halima cikin sanyin jiki yin ranar Maryam a gidan Halima ta yi ba karamin kokari ce ba wajen danna damuwa da take ranta don ba ta son kowa ya san halin da take ciki balantana har a garin ba ta shawara a canza mata ra'ayi Halima ma sai faman matsa mata ke shi za ta yi aure gashi mun gargayi watan sa goma da rasuwa Maryam ta ce tab lalle Halima Ki ma da kya masu matsa akan aure suna ganin samun mijin kamar ya bas a wannan zamanin abu ne mai sauki ko zan yi aure ba shekara kusa ba gaskiya Halima ta ce ki kika sani duk tsiyar ki dai ba za ki zauna haka ba Maryam ta mata gwalo tana faɗin ba zan da yin ba a gaskiya ta ji daɗin zuwa gidan Halima don sai sha sosai ta ɗebe mata kiwa Saminu mijinta ma tun da ya dawo daga kasuwa cin abincin rana da ya samu Maryam din shikenan ya ke suka yi ta shan hirar su. Ya dinga aika ana so musu abubuwan kwaɗayi kala-kala har sai da aka yi sallar isha'i. Sannan ne Suleiman ya zo ɗaukar ta har waje suka rako ta sannan suka yi sallama. Suleiman ɗin ya ja motar suna cikin motar ma Maryam cikin cikin kai da rai dan ba ta son a kama mata wata magana wadda ta ganganci wacce suka yi ɗazu. Shi ma ya gane hakan shi yasa ya kama kansa ya zira mata ido kawai har suka iso gida. ta masa sai da safe ta shige kofarta a gaskiya a ranar ta saka shi cikin damuwa ba kaɗan ba Atiku fa ya buɗe Maryam wuta dan ya faɗa mata ba zai iya hakuri da ita ba don a kullum sai Atiku ya shigo inda take in ka ga bai shigo ba to a tabbatar baya gari yayi tafiya ga sai sayan da yake mata wanda kirkiri sai da ta faɗa masa ba ta so ya daina amma shi ko a jikin shi gaba ɗaya abun ne ma yake zume mata tashin hankali tun daga Suleiman ma a gefe ya takura mata duk da yanayinsa take ji ba ta iya masa wulakanci duk da kunyarsa take ji ba ta iya masa wulakanci kamar na Atiku to amma ba ta jin daɗin yanda yake mata duk sun bi sun takura mata gaba ɗaya ta ji zaman gidan ya ishe ta ta ji ta tsanin meye ma rayuwarta kusan kullum sai ta yi mamaki wai ɗan uwan Abbas da suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wai su ne suke mai son aurenta wannan abu ya ɗaure mata kai ko yalwa da suke tare ta gagara faɗa mata ba ta san yalwan ba ta shawara ta auri wani a cikin su tun ta san in ta faɗa mata ƙarshen ta kenan gulma da kafar ta take tafiya hakan nan aka samu wani munafikin da yaje ya kama kunnan Amina ya faɗa mata duk halin da ake ciki dangane da neman auren da ake kwaiki wayewar Allah ranar Amina tamkar mahaukaciya haka ta koma Don tsananin son a ciku kamar ta yaya shi yasa take kishin sa ba ta kaunar ta ji ko ta ganshi ya cire kai ya kalli wata mace in ba ita ba wannan abu ya sa ta a cikin rudani da tunani zurfin wacce Maryam din wannan cikin nata waye yake nema a cikin duk matar ɗan uwa babu wacce ya tsana irin Maryam amma wai a ce shi ne yake neman ya aure ta kai wannan abu da abun mamaki Atiku ya cuce ta ya rasa wadda zai hada ta da ita sai wannan fitakar, ko dan yanzu ta yi kilin a wajen ɗan uwansa ne shi ma yanzu zai lallaba kai maza a gaishe su ranar ƙasa zama ta yi ko ruwa gagara kafe a bakin ta don fitina a ranar Atiku bai shigo gidan ba da wuri sai bayan sallar isha'i da akwai kayan su da sai da suka tabbatar komai ya shiga store sannan suka taho gida a ranar ya ga tashin hankalin da bai taba ganin irin sa ba a rayuwarsa irin yadda Aminu ta da hankalinta akan Maryam ta tsitsiye shi dole lalle sai ya faɗa mata tsakiyar al'amari menene tsakaninsa da Maryam shi kansa yana ganin tunda ta riga ta sani to menene amfanin boye mata gara kai ya fito fili ya faɗa mata gaskiya ya ma huta da fargabar yadda zai tunkare ta idan abin ya tabbata wai ai sai da Atiku ya gwammaci ina ma a ce bai san wace ce Maryam ba don ya ga tashin hankali har na hauka shi har tunani ya dinga yi anya kuwa Amina tana da hankali irin abubuwan da take bai yi kama da na masu hankali ba wani irin kishi ne haka sai ka ce ba musulma ba da kada su dingoshi ya samu ya tsere zuwa ɗakin sai kulle kansa duk da haka Fiyoshi ta ta dinga dukan kofar tamkar za ta balla tana yi tana kuka kamar za ta tsaga gidan ƴaƴansu da mai aikin su sun yi tsili tsili da ido ganin yadda maman su ke ta hauka har da ihu da kuka shaɓe shaɓe kamar karamar yarinya shi ma kukan yake ta faman tsulawa amma Amina bata san yana yi ba. Mai sauraro a yau ma anan zamu dasa sa'aya. A shiri na gaba zamu manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi kaunata littafi na uku wanda Rukayya Ahmad mai dalan jama'a re ta rubuta a shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda Atiku yana son ya fita ya rarrashi yara hakanan yana ji yana gani ya haƙura A ranar idan man gyaɗa tana bacci to Amina ma yi. Su Aisha da Maimuna dan gaba ɗaya sun zo duba hajiyar mu ba ta jin daɗi wanda kwanan ta uku tana fama da zazzaɓi. Yawanci 'yan gidan sun zo a ranar kamar haɗin baki. da yake su bara su kama haɗin baki ne su suka shirya suka samu mazajen su suka roƙe su akan za su zo su kuma cikin ikon Allah suka yadda sun zube a falon Maryam da kayan ciye nan kala-kala sai faman hira suke kamar waɗanda suka shekara ba su haɗu ba. Amina ce ta shigo cikin falon babu sallama. Maryam ya ganin ta da yanayin yanda ta shigo ta san ba lafiya ba. Don tun da take a gidan nan Amina bai fi sau biyu ne ta shigo sashen ba. Shi ma tun ya Abbas na da rai ta taɓa shigo da shi ba shi da lafiya. Wannan kuma da suka aihu suka shigo ita da Atiku tun daga lokacin kuwa sai yau ɗin nan bata san me ya kawo ta ba. ko su nemi na gaba ɗaya binta suka yi da kallo ganin yanayin fuskarta a hannun kujera ta zauna kusa da Aisha Maryam na kan dogo kujera ita da Bara'atu yayin da mana ke zaune a ƙasa tana shan fura a koshi ita kan Maryam gabanta ne kawai yake saman bugawa saboda ta san zuwan Maryam yana da alaƙa maganar Atiku a kanta ai ta tanki gidan ƴar, don zaman ta ke da wuya bata gaisa da kowa ba ta kalli Maryam sanan ta nuna ta da hannu ke wallahi ba ki isa in kishi da ke ba idan a da an makala wa ya Abbas ke a dole to miji na ya ci karfin ki idan har ba so kike ki ga tashin hankali a rayuwar ki ba to ki fita a harkar miji na idan kuma baki ki ba sai kofa tare da girgiza kai sanan ce ina tausaya miki ban za ku taka yar kauye Tan ni don ta fita har ta je bakin kofa Maryam ta ji ba za ta iya kyale ta ba yaya za a yi a shigo har cikin gidanta a ci mata mutunci ta fita haka salin alin ba tare da ce mata komai ba ai wannan ya zama kan fuska idan ba ta rama ba wata rana za ta iya mata abin da yafi wannan ma Maryam da ƙarfi take mata kinga duk da ni kutaka ce 'yar ƙauye haka nan mijinki ke dina duk da yana da ke din yar birni wayayya saboda haka ba ni zaki wa haka ba mijinki idan har kin isa da shi to shi zaki ke ki Ki ce ya fita a harkata ya daina min naci da jaraba idan har ya daina to lalle na san kin isa da shi amma yanzu ban da lokacin ki ki fita min daga falo Amina ta tsada kawai tana kallon Maryam wani irin kololan bakin ciki ya zo yi mata tsaye a makoshinta Atiku ya tuke ta ya gama da ita wai ita yau Amina ake wulakanci akan Atiku ta sake kallon Maryam sanan tace gaskiya kika faɗa to amma tunda kika ce haka za ki ga matsayin nawa a wajen sa maryam tace to da dai kam ya ce. amma ni za ki zo sa a gaba kina min surutu ba zai yiwu ba Amina bata sake juya ba ta fice daga falon cikin fasar zuciya. A guje Aisha ta faɗi su tana faɗin, "Me nake shirin ji anti Maryam?" Kafin ta yi magana muna ma ta fara faɗin, "Wallahi Aunty Maryam ke fara." Ina ke ina ke shi da wannan mahaukaciyar? Wallahi ya shi shine daidai ki. Aisha ce ki ce a zo a kona gidan nan kenan. An ci amina da kishin masifa? Bara'at ta ce ai dama batun yau na san haka za ta faru. Har kai ga sarai nan zan kalele mai halayyar mijinki ki je ki ga wa kanki abinda zai hana ki kwanciyar hankali. Shi ma ki ku ai ya san da gangan ne tun da ya san halayyar matarsa. Wa zai iya da wannan haukan nata? Aisha ta sake cewa shi ma ya ji kun da jaraba yake wallahi. sai da mami ta ce ta lura ba ta son abin nan ita kuma ba ta son ta matsa miki da zai yadda da shawarta da haya haƙura ya bar wa ya Suleiman ki dan ita kanta hankalinta ya fi kwanciya da ya Suleiman din Maimuna ta wa ma zai haɗa don Allah ta fita daga maganin nan kai biyan daga gaba ta bi ta tara hankalinta wannan abin da ta yi ai ƙauyanci ne ta ta matsa mijinta mana amma ta zama tana ta faman yi wa mutane hauka bara'atu ma ta ce ke ma dai ta faɗa ita biyan Maryam don tsabar bacin rai ma kasa cewa komai ta yi wannan wace irin masifa ce tace ba ta yin abin nan amma gaba ɗaya sun bi sun matsa mata daga atikun har Suleiman din yaya suke son ta yi da ranta ne tunda ta aure Abbas ba ta taba shiga matsalar rayuwa ba har suka yi rayuwar su zuwa lokacin da ubangiji ya dauki Abbas saboda shi mutum ne da ya san menene haƙƙin dan adam Abbas ya san darajar mace don komai kankanta abu in yi mata yakan zauna ya bata hakuri har sai ya gabata cikin matsala kuma idan ta nuna ba ta son abu to yakan hakura komai san da yake wa abin nan yakan hakura da shi kuma ya bar shi kenan har abada tana ganin samun miji kamar Abbas a wajen ta ba karamin aiki bane shi yasa a kullum take kukan rashin sa bakin cikin rasa shi a rayuwarta ba zai taba gojiya ba shi yasa take ganin wahalar yiwuwar aure a wajen ta a wannan lokacin tana zaune ita da yalwa a falon su tana goge gelulukan tare da underwear ɗinta Teman ya shigo yalwa tana faɗin tun da zuwa babana da yake haka take faɗa masa sunan babanta ne ya a akan kujera yana faɗin ga maganin ki kuwa ban manta da shi ba yana ƙoƙarin turo shi aljihunsa Yalwa take yawa babana da ma na san ba za ka manta ba yan miƙa mata yana faɗin ina kuwa zan manta amma kar ki sha yanzu sai zaki kwanta tukunna tace to nagode Maryam tace ai ko gar da ka faɗa mata don yalwa akwai san shan magani yanzu take za ta sha Yalwan take kamar kin sani kuwa dan kar na fara kissama a zuciyata in tashi da ko ruwa in sha. Suleiman yana dariya yake tab ayo da wuni zaki kina bacci har magriba. Yana da karfi sosai maganin. Atiku ne da hace suka shigo falon. Gaban Maryam ne yanke ya faɗi don a duniya a yanzu babu wanda take jinin ta mu'amala da shi da wata teku. Don ba za ta iya fitinar matar shi ba. Suleiman ya miƙe tsaye yana musu sannu. Hafiz mika masa hannu suka sai ah, sa sannan ma ciko ya mika masa yana faɗi. A sai anan kake har na tura Abdulhakim eh, wajen Alhaji Garba. Suleiman ya ce ai daga can nake. Mansur fa bai kai takardun nan ba. Hafiz ce no wanda. Yana ta samun waɗansu bayanansa na shirme. Gaba ɗaya suka zauna a kan kujerar Yalwa tana faɗin ranka ya daɗe ina kwanunku. Gaba ɗaya suka amsa mata gaisuwar nata. Hafiz ya ce yau oh, kawai da kyar na kai ta makaranta. wai sai ta zo wajen ki nace mata a'a kina bacci idan ta za daga makaranta kafin nan kin tashi sai in kawo ta Yalwa tace Allah sarki ko sun 'yan matan Yalwa ai da na san da na yi makaranta gaba ɗaya suka kwashi da dariya ba su an kara ba Amina ko suka gani a tsakiyar falon idan ta gaba ɗaya ya rufe aikin bala'i kamar ta ma sun canza gaba ɗaya jikinta har rawa yake tana tsaya kamar Maryam ta fara magana cikin masifa baki isa ba wallahi ki raba ni da mijina shegiya da rababbiya in banda da asiri ne a Atiku zai da ke kutaka shi ma ba din makale masa kika yi karasa shi yanzu kin dawo kan na miji to wallahi baki isa ba in ba jarba ba mijinki ya mutu kin gama ta kaba ki tafi gidan ubanki mana amma kwaɗayin abin duniya ya sa kin kasa tafiya kina neman makale wa mijina shi ma ki aure shi saboda yana da kuɗi to an gaya miki duk yarki ba za ki aure shi ba ya fi ƙarfin ki wallahi yar ta ki koma can wajen matsiya tun iyayenki tun kafin in koya miki hankali a Atiku ya taka mata tsawa yana fara wani irin haukan banza da wofi ne wannan Amina ki zo ki fita koma kofar ki tun kafin raina ya baci da hayayye kokansa ba zan fita din ba ka zo ka ja ni ya amana kun haɗa ni kun cin amanan bawan Allah in banda cin amana ta yaya zaka yi neman matar dan uwanka Suleiman tsawo ya doka mata yana faɗin wace wace irin mata ce ne ki zo ki samu mata har gidanta ki dinga zakin ta kina faɗa mata maganganu saboda kin raina ta Hafiz ma cewa yayi ta zo ta fita abinda take da tsari ba ko kadan a cike ni ko ta gadan gadan yana zuwa inda take ya hankada ta yana faɗin zo ki fita tun kafin raina ya gama baci Hafiz yayi saurin riko hannun shi ya jawo shi yana faɗin ji mana aboki na mace ce kaka biye ta don Allah Atiku cikin ɓacin rai ya faɗi ita ba ta da hankali ne ta dinga yin abubuwa ce ka ce wata mara hankali Amen ta cikin masifa tana faɗin ni ce mara hankalin Atiku ya sake kallanta da bacin yana kan eh kece duk mai hankali ba zai yi abin da kike yi ba take zan guda maka ni din mahaukaciyar ce da gaske Amina ta kai hannunta ta zari dutsen gugan da Maryam ke guga da shi ba ta yi wata ba kan Maryam ta jefa Maryam din ta yi saurin kaiwa hannunta na hagu don ta kare kanta sai ku ya sauka akan tsintsiyar hannunta wani irin gab kake ji Maryam IG ta yi tamkar ranta zai fita don azabar ciwo tsabar da irin nata kafin amma ta juya ita kuma Maryam ta ɗigo hannunta na dama ta sakawa ma'ani na wani irin wawan mari a fuska akan bakinta da hancinta kafin ta kai menene jini na hanci ta baki ya Wankewa, wa Amina fuska ita kam yalwa cikin gida take da iwu tana kiran mutanen cikin gida cikin ruɗewa bai lokacin da yake inda Maryam take ba don ita mai kuka take tana rike da hannunta ya riko gaba ɗaya hannaye na ta biyu ganin wanda yake rawan ne ya sa ya gane shi ne anan ta kwada mata dutsen guga don gashi na har ya fara kumbura Hafiz ya fara faɗa sosai yana faɗin ashe da gaske ba ki da hankali Amina zo ki fita ki bar kofar nan tun kafin na ya baci kin bani mamaki wallahi an ce miki kishi hauka ne kafin ka ce ni jama'ar gidan nan sai shigowa suke kowa a ruɗe yana tambayar abin da yake faruwa bakin Amina ko bai mutu ba sai faman zagi take an taya wa Maryam tare da tabbatarwa mata yanzu ta fara gani hajiyar mu da hajiya mama tsabar bacin rai tsayawa kai suke suna kallon ikon Allah shi kam Atiku da mandishan yayi a falon ya rike kansa ganin abin da ke faruwa ya gagara ko cire kansa balantana da ƙyar masu aikin gidan nan suka fita daga sashen nan da Amina sai faman dura Maryam zagi take kuburan Hafiz ta dora kan Maryam akan cinyarta Maryam ɗin kuwa sai faman kuka take Hafiz yake maza kuburan ta ruko Maryam din akai ta asibiti da kyarta yunkura saboda tsohon cikin da ke jikinta Hajiya mama ce tace yalwa ta ta ku fito da ita Suleiman zo ka kai su Hajiyar mu ta matso tana ganin hannun hankalin ta ya ƙara tashi da yanda nan da nan ya haye su tun harshe yake ta saurin cewa ai wannan targade ne wajen mai dori ya kamata ku wuce ni sauri Suleiman yi da cikinka don Allah tuni Suleiman din yayi gaba don a kai Maryam din wajen gyaran hannunta bayan sun dawo daga wajen gyaran an gyara mata targade ne hannun ya samu Maryam na kwance akan garanta ita da yalwa a lokacin duk mutanen gidan da suka shigo gaira ta sun fita sai su biyu kawai Maryam din ta ga idanta cikin hawaye yayi ja sosai tace wani ba za mu ci da gaba da zama a gidan nan ba wata rana Amina za ta yi min abin da yafi wannan kan gani ta ka sana kuma ko a zaman da nake yanzu ni ban ga wani amfanin sa ba tunda na riga na rantsa ba zan auri wani dan gidan nan ba ko da ko Suleiman ne to menene amfanin zaman haka nan zan ci gaba da zama cikin tashin hankali daga fargaban su kina Amina ita ba kishiya ta ba ba komai ba ai na ga na rabu da mijina ba mai kaunata na hakura balanta ma zaman gidan nan kuma fitanar gidan baba awal gwara mun can din ya fi kwanci hankali dama a dace sai na ga dama in shiga inda take don haka ki fara shirya a boye bana son kowa ya san zamu bar gidan nan kuma ina son gobe idan Allah ya kama kije je can fage ki to mun da Bello zamu yi wata magana da shi ko ya kika ce sai yanzu ga ki ta ji zuciya take haka ne mai kin yi tunani zaman lafiya da kwanciyar hankali a rayuwar nan ya fi komai daɗi ni kan a wajen masu aikin gidan ne nake ji wai Atiku ne yake sanya aure ki to da yake ba ki min maganar ba ni ko shi yasa ko sun tambaye nake cewa ban sani ba don ni har ga Allah bisa ta tukunta da babana Suleimanu Maryam kallanta kawai take tana tunanin wai me yasa kowa yake cewa Suleiman ne ya ci cancanta ta aura bayan ita kuma a ranta bata kawo hakan ba a cikin take yalwa ni ban wani dauki maganin da wani muhimmanci ba shi yasa kika ko shawara ki dan nima ba gwara in bar musu gidansu kar wata rana abin da yafi wannan yanzu ya sake faruwa kin ga laifi na ne kuma da gaskiyar ta amin take cewa na gama ta kaba zaman mai nake a gidan nan ko jama'ar gari za su ga kamar na ga gidan masu kuɗi ne na makalli na gagara koma gidan mu gidan talakawa to aka gara kai in koma inda na fi wayo sai wata take ce dai ba a biye wata mutum matsalar dai amina ce don har ga Allah wata rana hakan zai iya ja muku matsala sosai to jama'a masu